腸内細菌がちゃんとたとえ体が痛みがいろんな痛みがあっても静かに少し楽気持ち楽になるんです静かに死ぬことがあのできるこれが僕からの経験ですคนที่ตายไม่สงบเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเจ็บปวดทางกายนะอันนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่เป็นเพราะเขามีความยังมีความทุกข์ทางใจ ยังห่วงลูกห่วงเมียห่วงงาน มีความรู้สึกผิดติดค้างใจ มีความโกรธความแค้น ความพยาบาท ยังวางไม่ได้ แล้วก็รวมทั้งนึกถึง สิ่งเลวร้ายในอดีต รู้สึก ชีวิตเขามันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมาย ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะก็จะตายสงบได้ยาก静かに死ぬのできない原因は大体その体の痛みあったから死ぬ苦しいで死んだじゃなくて心の痛みがあってたとえ自分なんか今まで悪いことをした罪がまだ残ってるっていうかあと怒るそのあの 悩む悩むじゃなくてあのいろんなことが残ってた気持ちですねあと自分後悔する気持ちとあと今まで悪いことをしてたまあ悪いことをしてた悪いことあったっていう気持ちがまだ残ってるんですよね。で今まで自分が何何でもやってない自分のい何ですか立場がない人間みたいな感じがそういう。 時が自分を責める気持ちがあったから、静かに死んでない権威になるんですよね。ความความทุกข์ใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ความทุกข์ของคนใกล้ตายเนี่ยจะเป็นความทุกข์ใจมากกว่าความทุกข์กายนะ และเราก็จะสังเกตได้ว่า ถ้าเขามีปมในใจเขาก็จะมีอาการกระสับกระส่าย ซึ่งหมอบางทีเข้าใจว่าเขาปวดทรมาน ให้ยาให้มอร์ฟีนไปก็ไม่หายกระสับกระสับหยุดอาจจะสงบสักพักสิบห้านาทีเสร็จแล้วกระสับกระสายใหม่ อันนี้แสดงว่ามีความทุกข์ทางใจสองตาค้าง ไม่ยอมตาย หัวใจเอาไว้ยางต่างแย่หมดแล้วแต่ตาค้างเบิก หรือสามถ้าเป็นโคม่าก็น้ำตาไหลเวลาเจอใครบางคนมาหา อันนี้เป็นอาการที่มันเท่าที่จะมาพบนะ มันมักจะบ่งบอกว่าเขามี เขามีปมในปมในใจ ที่จะต้อง เราต้องช่วยกระสาสาง ช่วยเขาปลดเปลื้อง หรืออีกทีก็ประเภทโวยวายโวยวายอะไรเนี่ย นอนไม่หลับชอบให้คนมา มาขยับเตียงขยับตัวเรียกร้องคนให้มาดูแลทั้งวันทั้งคืนในพวกนี้รล้วนแล้ว แต่เป็นปัญหาทางจิตใจไม่ใช่เรื่องกายเนี่ยสี่ อาการเนี่ย มันคือสัญญาณที่บอกว่าต้องเข้าไปสำรวจว่า เขา มีความทุกข์ใจตรงไหน มาสมอชิ 大体のあの体ナダの何ですかねあの幻想幻想っていうかあの軽症なるのがで僕のあの見てたのが一つね例えあの心の痛みがあったとだけど医者があ腹が痛いと思うじゃないですか、痛いだからもうフィン薬なんか注射してあげればいいと思っちゃうじゃないですかそれやってたらまあ15分経ってまた そういうなんかあったっていうとやっぱりその人の心の問題あったっていうことですね2つ目はその目が何ですかとあの冷めたままみたいな感じ死ぬの時ほら心配事あったからもうでも目だけが、冷めたままあの死ぬっていうこと、その人はやっぱり心のが心配 ことがあったんですよね。あと3つ目その涙が出るたとえ誰かあって涙が出るっていうことはやっぱりその証拠が涙出る証拠はその人の心のまだ何か残ってるっていう。あと4つ目はそのイライラしたりなんかもう文句言ったり大きい声怒鳴ったりする やっぱり誰かいないと怒るっていうのがやっぱりその人のこのさっきの言ってる1番2番3番4番の正体はやっぱりその死ぬ前の人たちの心の問題だから私たち例えまあ、あの医者看護婦さんその NPO の人と、まあ、あのお坊さんなんかその人のためになんかやらないといけないことがもうあの大体僕たちが見てわかるんです ก็เวลาตมาไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าแนะนำผู้แนะนำญาตินี่ก็จะ แนะนำสองอย่างใหญ่ๆนะให้เป็นหลักเอาไว้หนึ่งอันนี้สำหรับคนไทยนะ คือว่าหนึ่งให้เขานึกถึงพระ นึกถึงพระนึกถึงพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยนึกถึงรวมทั้งบุญกุศลที่ได้ทำความดีที่ได้บำเพ็ญสองให้เขาละทุกสิ่งสองอย่างเนี่ยนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่ง ึ่งก็ต้องไปก็ต้องไปดูนะว่าเขามีอะไรที่ยังคาอยู่ บางทีความรู้สึกผิดก็ทำให้คนไม่ยอมตายหรือว่าตายยาก ความห่วงหาอะไรนี่ถ้าเกิดว่าทำสองอย่างนี้ได้เนี่ย9กสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ย มักจะไปสงบได้であの僕はいつもそのお見舞い行くですねお見舞いかその新聞と とその家族を面倒見てるあのお話しする時はちゃんと2つのことあってあのちゃんとやらないといけないこと1つはあの仏様のことを考えあの思い出す自分は自分の人生今までいいこと何やってるとかそう考えて2つ目は全てのこと捨てる捨てるっていうかもう何にも考えしないっていうこと ちゃんとこの2つできると大体静かに死ぬことができる、だけどその人のもう一つのもしまだ心配事あったらそのし何が心配っていうことをちゃんと原因分かればまた私たちが助けてあげないと静かに死ぬことはできません。ただ このやり方は対人に教えてるやり方ですって今お坊さんが言ってるんですสำหรับบางคนก็อาจจะชวนให้เขาทำสมาธิเจริญสติ ตาลมหายใจบ้างพลิกมือไปมาบ้างกำนิ้วให้รู้สึกตัว เพราะว่าถ้าไม่รู้สึกตัวนี่มันจะเข้าไปในความเจ็บความปวดทรมาน อันนี้ก็ใช้กับใช้กับ หลายคนที่เขารู้สึกว่าเขามีมีความปวดความความว้าวุ่นใจเนี่ยあと体の何ですか病気の体痛みにある病気は大体僕のやり方では瞑想あと自分の息の瞑想をやってそのその痛みが忘れるためにもうあのしないともう やっぱりそうやってると少し痛みがあの忘れるとかもう消えるっていうことですเรื่องพวกนี้เนี่ย ญาติเนี่ยสำคัญมากเลยนะญาติจะช่วยได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นพระ ถ้าหากว่าหมอพยาบาลแล้วก็ญาติเนี่ยเข้าใจนะแล้วก็ช่วยคนไข้เนี่ยนะ ยอมรับคนไข้อย่างที่ เขาเป็น ไม่ต้องไม่ไม่ต้องตัดสินเขา แต่ว่ายอมรับเขาอย่างที่ เขา เป็นแล้วก็พยายาม พยายาม พยายามช่วยเขาเหมือนกับเป็นเพื่อน เข้าใจความรู้สึกของเขานะไม่ต้องไปสอนเขามากไม่ต้องสอนว่าให้เข้มแข็ง ให้ทำใจเพียงแค่ให้เข้าใจความรู้สึกของเขา เนี่ย ก็จะช่วยได้เยอะเลย まあ、あのおぼあの医者看護師さん親戚ちゃんとその病気の感謝ですかあのの気持ちちゃんと理解してくれるしてくあげれれば一番いいことなんですね、お坊さんまでしなくても大丈夫って言ってるんです、ただそのあの理解してあげるっていう気持ちしちゃってあげて決めることじゃなくていいんですねあの まあ、その会社の何か痛みだから、まあ、頑張る頑張ってよっていう言葉より理解してあげる気持ちが一番大切なことです。家族はどうどういう働きをするのですね。うん、あ家族は、うん、あ家族はช่วยยังไง ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย ครอบครัวทำได้หมดเลย นึกถึงพระให้ละทุกสิ่งช่วยปลดเปลื้องความในใจ ครอบครัวช่วยได้ ให้ให้กำลังใจ เป็นเพื่อนแกญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็มีถ่ายคนเดียว มีครอบครัว มีพ่วง แต่ว่าเวลาตาย ครอบครัวพ่วงไม่มาไม่อยู่ด้วยที่ญี่ปุ่นตอนนี้ ถ่ายคนเดียวทำไมไม่ทำไมหายไปไหนอ่ะ今僕が言った家族が、まあ、結局お医者さんの代わりになるっていうようなねことを、うん、慰めたり元気つけたりするだから家族がいろいろできるって話としてたんだけど、まあ、日本の場合はそういう家族がいなくって一人で死ぬ意味があるんじゃないかでその時に言われてかあのお坊さんが質問されたの家族はどこにいるんや どこに行ってしまったんやどうぞ答えてどこに行ってしまったかいることはいるんだけれど縁が切れてしまってる疎遠になっている、でその消息がつかめないのは大方だと思います、いないことがないいないことがない、はい、いても来ないね来ないだからもう、ね、関係が壊れている家族の家族の ออ่อนเหมือนความสำคัญในครอบครัวญี่ปุ่นก็จะเหมือนว่า มีแต่เหมือนไม่มีนะคะอาจารย์เหมือนมีแต่ว่ามันเหมือนมีช่องว่างเหมือนขาดกันไปแล้วเหมือนมีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องกันแต่ มันเหมือนต่างคนต่างอยู่มันมันต่างขาดไปกันนะคะก็ไม่ก็เหมือนก็เลยเป็นโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ อันที่สองที่ถามก็คือ มีคนบอกว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนขี้เกรงใจมาก <laughs> รู้สึกว่าตัวเองป่วยแล้วกลัวเป็นภาระให้คนอื่น日本人はあの先生聞いてたんですけど遠慮しにるっていう形ですね自分が病気になったから人に今元気ないですよなんか言うとみんなまた自分のこと面倒見るって言うと嫌みたいだから自分我慢してした方がいいみたいなこと。 方が本当に本当どうですか確かにそれはそういう精神構造みたいなのあります、あるけどもこれからの日本人はちょっと違ってくるかもしれませんそれはなぜかって言ったらこういう死について考える機会が増えてきた今までは死を あの遠ざけてきた、触れない、えー、そういうふうなあ、まあ、傾向があありました。เหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นรุ่นรุ่นของคุณคุณต้ากับรุ่นเด็กๆเนี่ยต่อไปนี่อาจจะต่างกันก็ได้เพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวเขาจะแบบ เหมือนกับว่ามองว่ามันยังไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว แต่ว่าพอมาถึงยุคหลังๆเนี่ยมันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นก็เลยอาจจะมีมุมมองในเรื่องของความตายแปลกแปลกไปนะต่อไปนี้ประมาณนี้ เหมือนสิ่งที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามนะคะว่าทำไมคนญี่ปุ่นไม่มาดูแลกัน หรือว่าเกรงใจกันมากค่ะ ความคิดหลังจากนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ใช่คนขี้เกรงใจเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีชุมชนเนี่ย คนญี่ปุ่นมีชุมชนที่เหนียวแน่นไม่ใช่เหรอชุมชนคนวัยเดียวกันเป็นคอมมูนิ หมู่บ้านเนี่ยก็ทำาอะไรก็ทำร่วมกันชุมชนในเมืองก็เท่าที่ตมาไปเห็นก็เขาก็รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนทำโน่นทำนี่ด้วยกันเยอะนะมี่รあるじゃないでกか。あれもすごいやってるから強い。 し僕から見ると強くですよねそういうところみんななんか同士でなんか強くやってるなのになんでこんな今の話になったみたいな感じですね。あの例えば村とかに、はい、えー、伝統的にこう受け継がれている、そういうあの祭りごととかは、はい、今あの村からあの都会の方に 移り住んでしまって、うん、そのあの村には老人、あの <laughs> あの高齢者しか残っていなくて、そういう祭りごとをする手がない、はい、人がいないでだんだん廃れていってるんです、悲しいことに。はいก็อ คือตอนเนี้ยคนหนุ่มสาวก็จะไปในเมืองที่บ้านนอกก็จะมีแต่คนแก่ๆอยู่ด้วยกัน บางปีงานวัสลีงานประจำปีเงี้ยก็คือไม่มีคนทำไม่มีได้ไม่ได้จัดเลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นก็เหลือแต่คนแก่อยู่กัน เหมือนที่พระอาจารย์เห็นที่มีแต่คนแก่เหนียวแน่นก็เพราะว่ามีแต่คนแก่อยู่คนหนุ่มพย้ายไปอยู่ในเมืองหมดแล้วก็เลยแบบดูเหมือนเหนียวแน่นแล้วจริงๆคือไม่เหลือใครแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย ถ้าถ้าครอบครัวก็ดีชุมชนเนี่ยก็ไม่ค่อยมาดูแลคนป่วยเนี่ย หมอและพยาบาลสำคัญ ที่เมืองไทยเนี่ยก็มีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนะที่หมอ แล้วก็พยาบาลเนี่ย มีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้ป่วยตายสงบ ศูนย์การุณรักที่ขอนแก่นนะ แล้วก็ที่สิริราชที่หัดใหญ่เนี่ย ก็มีพยาบาลเก่งๆหลายคนที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยก็ไปสงบ ก็คงคงจะจริง ๆ แล้วมันคงจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละที่ ที่ที่จะมีที่จะมันก็คือทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งหมดแหละก็คือทางฝั่งฝั่งกระทรวงฝั่งฝั่งเราที่เป็นหมอพยาบาล ร่วมกับนโยบายร่วมกับแนวทางปฏิบัติที่เราทำร่วมกันมาเนี่ยมันก็มีมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะในช่วงสิบสิบสิบปีหลังเนี่ยแปลก่อนอาจารย์เดี๋ยวมาその何ですかねあの今とパリさんお坊さんが聞いてその やっぱりもしそういう状態になったらやっぱり一番あのや役に立つっていうのがやっぱり医者さんと看護官になるんですよねちゃんとその患者の気持ち理解してあげないといけないで今タイの東海の方も例えばバンコクジリラ病院とかケンあとハッヤイっていうところも街 町の方にですね、うん、そういうやっぱり医者と看護婦さんの専門家がいるんですよ、うん、あの感謝に静かにあの死ぬできるあの専門の医者と看護婦さんがいますだからやっぱりその家族いなければやっぱりその医者と看護婦さんがやらやってやらなければいけそれが仕事そう仕事っていうあちゃんと専門にしないといけないですね。 で今そのあのハンキズさんのあの言ってるのはやっぱり私たちも病院でやってるんですよねやっぱり10年前も少しずついろんなことが変わっていく変わらないといけないことですよねだからあのさっきあの豆さん牛豆さんんんさ <laughs> 言ってるやっぱり変わら変わっていくのがもうあって か、いいまあ、当たり前とかいうか、うん、変わっていかないといけないということなんですよ。ね、看護師さんの役割が、まあ、お医者さんと看護師さんの役割が、ね、本当に今看護師さんねおられるでもその なんていうかお医者さんとか神さんに自分よって言われたらそれもすごく困りませんかめちゃくちゃ困りませんかพอดีว่าวันนี้มีพยาบาลที่อยู่ที่ญี่ปุ่นมาด้วยนะคะว่าจากสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างก็เลยถามถามกลับคืนไปนะคะ疲れてませんかお医者さんหมอหมอกับพยาบาลไม่เหนื่อยหรอคะที่จะต้องดูแลそうですね多分私たちのこの長尾先生のクリニックは 多分生活を支えるっていう考え方をしていてで生活をして病気をしている人が生活をしている場に入っていって必要な看護を提供したりとかそのなんか過剰なことではなくってその人がこう行きたい道に寄り添うっていう形の医療とか看護を行っているので、まあ、 それに対して24時間対応と365日してますので夜中何かあったら走ったりとかいうことで確かに疲れてます、うん、でもだお家でちょっとこのパームデート、あの少し方がいいですね、うちのクリニックの先生が書いた本とパンフレットとです。 อันนี้เดี๋งวพอดีเช็ดคู่ทันสีวางวางกดโอ้ยดูมุมกระจกอันนี้เป็นหมอให้ดูเหรอไม่ค่ะ อันนี้เป็นหนังสือที่คุณหมอที่เป็นเจ้าของเขียนเนี่ยค่ะคุณหมอค่ะนางเก่าอันนี้ขิมพ์คนั้งที่สิบสามเหรอ เป็นเขียนหนังสือเกี่ยวกับความตายเนี่ยค่ะวิธีทำจากอย่างสงบ แล้วก็นี่เป็นภาพคลินิกค่ะ ทีนี้จะ ให้พระอาจารย์ดูตรงนี้ก่อนเราจะอธิบายอาจะพูดเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกนะคะ ว่าที่คลินิกของเขาเนี่ยนากโนค่ะ นากโอนากโอค่ะนากโอโอเค ที่คลินิกเนี่ยก็จะใช้ชีวิตจะดูแลผู้ป่วยนะคะ แบบ 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่มีวันหยุดก็จะเหนื่อยมากสำหรับการเป็นพยาบาลกับเป็นหมอที่ที่นี่นะคะ แล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปช่วยเขาเหมือนว่าจะกินอะไรจะทำอะไรแต่เราจะเข้าไปเหมือน ดูแลสนับสนุนว่าผู้ป่วยต้องการอะไรอยากจะให้ให้ไปช่วยอะไรนะคะจะทำงานอย่างนี้ ก็เลยเป็นเรื่องที่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย เพราะว่า 24 ชั่วโมง 360วันคือเรียกตอนไหนก็คือจะไปตอนนั้นเลยค่ะそのあの家族がなかなか支援できないっていう話があったんですけど私が見ているご家族の中では逆にすごく その遠慮してしまうお母さんを娘が支えるとか例えば家族で抱え込んでしまっているお家も多くてその逆にその医者や看護師さんとか、周りの人に助けてって言えない、助けて言えないので家族でやってしまっているでしかも一生懸命なあまりその年老いた100歳のお母さんが死ぬとは思っていない娘さんがおられたりして死ぬということを受け入れるってあのさっき一番におっしゃってま ましたけどそのことが日本ではすごく難しいことだというふうに私は感じてます。ちょっと難しい。抽象的なことばかり言っちゃう。わかります。わかります。わかります。ก็อันนี้จากประสบการณ์ตรงของเขาก็คือ มีครอบครัวที่เหมือนเกงใจไม่กล้าบอกคุณหมอไม่กล้าบอกพยาบาลนะคะก็คือเหมือนพยายามดูแลกันเองแล้วมันก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนออกเหมือนดันทุลังนะคะเหมือนแบบว่า ไม่ได้ปรึกษาคือเกรงใจมากแล้วเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าข้อแรกก็คือให้ยอมรับกับความตายค่ะคือคนญี่ปุ่น คือยอมรับความตายเป็นเรื่องยากมากเลย คือมีลูกที่มีคุณแม่อายุร้อยร้อยปี แล้วก็ไม่คิดไม่ไม่คิดเรื่องเรื่องการความตายค่ะคือยังไม่อยากไม่ยอมรับ ก็เลยเป็นเรื่องที่ทรมานทรมานค่ะไม่อยากตาย死にたくないっていう死にたく思うというより家族がお母さん คือครอบครัวไม่ยอมรับที่คุณแม่จะตายค่ะเหมือนว่าไม่ไม่ยอมว่าถึงถึงแม้ว่าหัวจะยอมรับว่าแม่ต้องตายวันหนึ่งแต่ใจมันไม่ยอมรับค่ะเหมือนว่าแม่ยังแข็งแรงยังดูแลได้อะไรเหมือนความคิดไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลงเอยด้วยการไปยื้อคนไข้เสร็จแล้วคนไข้ก็ตายแบบทรมานเพราะการยื้อだからその引っ張る引っ張ってるっていう気持ちがあったかสนองชิ死น 静かに死ぬことができない、そうそうずと生きなてほしいという気持ちがあるからค่ะどんどんใช่ก็ก็เป็นอย่างนั้นก็เลยเหมือนว่าตอนนี้มันในเมืองไทยนี่มันก็แนวคิดเรื่องการแพทย์แบบประคับประคอง palliative care คือคือการแพทย์มีสองอย่าง การแพทย์แบบที่เน้นเรื่องรักษาให้หาย ถ้าไม่หายก็ยื้อจนตาย แต่ประเทศนี้คือว่าช่วย ช่วยลดความทรมานทำให้สุขสบายมากที่สุดก็คือว่าไม่ไม่ยื้อชีวิต แต่ว่าทำให้ระหว่างที่ป่วยเนี่ย ก็ไม่ทุกทรมานแล้วก็ก็ตายแล้วก็แล้วก็อยู่แบบสบายนะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแผนก ที่ช่วยการแพทย์แบบประคับประคอง ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดความทุกข์ ทางกายแล้วก็ลดความทรมานทางจิตใจนะอันนี้มันก็เริ่มเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ今そのタイの中の病院ですね、ある病院、結構あの今、結構増えていくみたいですね、あの今、資料やってるのは、終末期医療が増えて、うん、やってるんです、2つ、1つはその病気になってあの、資料やって治る。 ともう一つその何治治らないだけど苦しくならないようにちゃんと生きてるで静かで死ぬっていうことがで今あのそうやってる病院が結構増えてるんですよ。でその体の減る痛みが減る。でもうあの 気持ちがあの苦しみが減るっていう、まあ、やってるんですね。เรื่องการยอมรับความตายเนี่ยตอนนี้ทางทางเมืองไทยนี่ก็มีการอบรมนะ เกี่ยวเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ย เยอะนะอาตมาก็ทำ ัดอบรมเนี่ยปีนึงก็เป็นสิบกว่าครั้งก็ทำมาสิบกว่าปีแล้ว แล้วก็มีกลุ่มน้นกลุ่มนี้ทำคนที่เข้ามาอบรมก็ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณเนี่ยสามสิบสี่สิบนะบางทีก็พาแม่มาเนี่ยมันก็ทำให้เขายอมรับความตายได้มากขึ้นเรื่อยๆเชื่อโครงการปรเชิญความตายอย่างสงบ 僕は10年ぐらい前あの活動やってるんですよねで1年1回ぐらいあのその死ぬの準備というテーマでやってるんですよ10年ぐらいで大体年齢、まあ、参加する人たちの年齢が30歳から40歳若いであと親も連れてきて、まあ、一緒に参加してる人が多いですでそのテーマは ผชิญความあだから苦痛がないような死苦痛がないような死平穏死そうですね平穏平穏死ですね、い、peaceful death うんまさに平穏死のあれ、やってるんですよね、その一番になるんですよね ชีโนติโยโกะอาชามตัผู้ชายที่เป็นคนเกียวกับปาที่เป็นบำบัดมาขาบำบัดเขาเลี้ยงสุนัขแล้วก็ทำทำช่วยได้เยอะเลย คนคนไทยนี่ยังห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าโรงพยาบาลเลยนะอาจารย์นางเป็นมาด้วยกันนะครับ โลกสวยพจน์ตชาชินใช่ไหมคะ็เป็นครับลูกหนังสือเล่มนั้นจะเป็นของคุณตากล้อง เป็นคนไทยเก็บไว้ ดีช่วยรักษาหลายอย่าง แมวก็ได้動物に対していろんな、まあ、あの物理の資料じゃなくても体全体的な心の治る病気治るっていうか。ตอนนี้อาตมาก็ทำโครงการ ชื่อว่าความตายพูดได้ หมายความว่าความตายเป็นเรื่องที่พูดได้ ไม่ต้องไม่ต้อง ปกปิดไม่ต้องไปใช้คำอื่นนะเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ค่อยใหญ่พูดเรื่องคำว่าความตายไปพูดเรื่อง ใช้คำว่าจากไปสิ้นบุญถึง แก่กรรม สิ้นลมเราเนี่ยพูดไปเลย ความตายพูดได้ ความตายเป็นเรื่องที่พูดได้ ความตายเนี่ย เป็นโครงการ แล้วก็ตอนนี้ก็ทำไพ่นะไพ่เกมไพ่ไขชีวิต ให้เล่นในครอบครัว ประมาณห้าคน ก็จั่วไพ่ขึ้นมามีคำถาม เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละระยะสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องคำถามว่าตายแล้ว งานศพบางทีก็เป็นคำถามสนุกสนุกงานศพอยากจะเชิญดาราคนไหนมา งานศพอยากจะจัดเมนูอาหารอะไรอะไรเงี้ยนะ คือทำให้มันเป็นเรื่องที่พูดได้ในครอบครัว คนจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัว 今あのやってる活動ですよね活動あの真の話せる今も隠さずに話すことができる今まであのみんなその死ぬっていう話をするといや悪いことだやめなさいとかなんかもういいことじゃないからとかでその別別の言葉に別の言葉に、ね、叱ってるんですよね今まではたとえ別れる 息がないとかなんかあのそう死ぬっていう言葉は使わないようにだけど今お坊さんの活動ではそういう活動死ぬ死ぬ話せるっていうテーマですよね。だから話せるように死ぬは怖くないっていうことを姿勢に。 話せるように、うん、ともう一つはトランプトランプいつもあの数字のトランプあったんじゃないですか、今は特別なトランプ作ってそのトランプは問題書いてあるんですよね、家族、まあ、4人5人でもできるそのトランプの 開けてみると質問が書いてあるたとえ死んだらそのお葬式の時どんな料理があの出してほしいとか <laughs> とかね <laughs> そのお葬式の時県の寺に誰か来てもらいたいとかそういうあのあの家族の本当に怖くない。もう楽しいこの、まあ、考えさせるっていうのもあるんだけど少し面白いこともあったりなんかやってるんですよね。 But they a v e i pop ding. 家計まあ、大変が家計お金、あの家計トランプやってるのが好きだから、それが顔顔チェンジしないでねって言いました。言ってる。はい。とあのまあ家族同士やってると少しなんか考え気がつくっていうことを見ける。 เรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ในฐานะที่อยู่ในแวดวง คือปกติเนี่ย เวลามีคนไม่สบายเนี่ย จะมีคนอยู่สามประเภทรอบคนที่ที่ป่วยหนัก พวกที่หนึ่งคือพวกที่ดูแลใกล้ชิดเป็นพวกป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจาระอาบน้ำอะไรให้ พวกนี้เนี่ยจะรู้ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย แล้วก็จะเป็นคนที่บอกว่าพอเถอะ กลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่นานนานมาที แต่ก็จะชดเชยด้วยการ ไม่ได้ ต้องส่งต่อต้องทำให้ทำให้มันต้องยื้อต้องทำให้มันดีที่สุดไม่งั้นเขาจะมาว่าได้ว่า ไม่ดูแล พ่อแม่ กลุ่มที่สามนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ด้วยเลย แต่ก็จะมาแสดงความเห็นว่าทำอย่างนี้ไม่ดี พวกนั้นประมาณนั้นไปตอนนี้ปัญหาก็คือคนที่กลุ่มสองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีเงินทองที่จะเป็นคนกลับมาส่งส่งเสียกิจกรรมที่ที่ดูแลคนป่วย ถ้าถ้าอาจารย์เห็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่อาจารย์จัดการยังไงคะคือกลุ่มกลุ่มที่สองเนี่ยเขาลึกๆเขาก็มีความรู้สึกผิด ที่เขาไม่ได้ดูแลพ่อแม่ และการที่พยายามยื้อพ่อแม่เนี่ยก็เพื่อชดเชยความรู้สึกผิดเราก็ต้องทำทำให้เขาเนี่ยได้ได้มีโอกาสเข้าไปดูแลพ่อแม่ ชวนเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวชวนเขาทำโน่นทำนี่ ไม่ใช่แค่จ่ายเงิน หลายคนเนี่ยพอเขาสู่เขาได้ได้ได้ได้ทำได้ดูแลพ่อแม่ ชดเชยความรู้สึกผิดแล้วเนี่ย ขาก็จะเริ่มยอมรับการจากไปของพ่อแม่ได้เขาก็พร้อมจะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากเอาปัจจัยมาเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแรงแทนมาดูแลมาดูแลยาวมากอาจารย์ขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะ มาอน่ะว่าแต่ฉันว่าเบี้ยอินเดชิทมิเตอร์นั่นดังนั้นอนน้่ะว่าตอนนี้มาคิดที่นว่าอ่ะ今その感謝が病院すごいあのもう死にそうの病 にあの病院にいるんじゃないですかで大体3つの人間が来るんですよね1つの一番近くに面倒見てる例えまあ、シャワー浴びたりうんこなんかそういうまあ綺麗にしたりなんかやってるにあのあと死ぬ前の時はもうもう静かに死んでほしいっていう家族ですよね一番目、うん、番目はその 子供なんだけど親戚だけどたまに来るだけどお金持ってるそのおお金持ってる人はいつもなんかもうもうちょっといい病院出し出しなさいよもうちょっとなんかやろうよとか言う人ですよね3番目は全然関係ないだけどいつも意見がなんかこうとかああとかなんか言ってる人ですねそのまあいつも私問題になってるのが2番目なんですよねお金持ってるから ななんかなんかもうやりたいっていう気持ちやがそういう問題あった時どうすればいいですか今あの、お坊さんに聞いたんですよねお坊さんはそのやっぱり2番目の人たちは自分が親が面倒見てないから自分が悪い気持ちあったんですよね気持ちその気持ちあったからお金の代わりにやってもらえ だから私たちもその気持ちには理解してあげないとダメ、なぜそういう気持ちになったか、でできればその人たちが親の何ですか例え体拭いたり、そうあの洗ったりなんかもうちょっとお金使うじゃなくて本当に親と近くもうちょっとなんかやってあげると少しやってあげる時がもう自然にあ親がもう 死んでいくだって静かに死んでほしいっていう気持ちがあのなるんですだからお金じゃなくてそのやってることちゃんとやってあげれればその自分が悪いことをした、今まで面倒しなかったっていうことがなくなると、まあ、大いいだと思う大丈夫だよって今言ってるんですけどだからお金じゃなくて、まあ、力の。 やってるกตเรื่องนี้จะจะแก้ได้ง่ายนะ ถ้าคนป่วยเนี่ย ตอนที่ยังไม่ไม่เจ็บหนักเนี่ย แจ้งความจำนงว่า ถ้าไม่รู้สึกตัวตัดสินใจไม่ได้เนี่ย จะให้ทำอะไร จะให้เจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจหรือว่าไม่ให้ทำเขียนเอาไว้เป็น living will พอเขียนไปแล้วเนี่ย ลูกเนี่ยก็เออก็เอามาให้ลูกดูนะ มันก็จะพอมีน้ำหนัก ถึงแม้ว่าอาจจะอาจจะไม่เต็มที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเมืองไทยลูกก็มีเสียงดังเหมือนกันไม่ใช่แค่ผู้ป่วย แต่ว่ามันช่วยได้อาตมาเนี่ยตอนที่หลวงพ่อป่วยเนี่ยนะลูกศิษย์หลวงพ่อก็เยอะใช่ไหมอาตมาก็ให้หลวงพ่อเนี่ย เขียนเลยว่าถ้าหลวงพ่อเนี่ยโคบ้า ให้ทำอะไรไม่ให้ทำท่านก็บอกหนึ่ง ไม่ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ไม่ให้ผ่าตัดใหญ่ ไม่ให้ปั๊มหัวใจ ให้กลับมาที่วัดไม่ต้องไปยื้อที่โรงพยาบาลเหมือนกับเกจิอาจารย์หลายลูกแล้วถึงเวลาก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยตอนที่ท่านเขียนเสร็จแม้กระทั่งว่างานศพ ไม่ต้องมีพิธีพระราชทานเพลิงศพก็จบ การงานศพก็จัดได้ง่ายราบรื่นไม่ต้องทะเลาะกกัน อันนี้อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องการทำ แสดงเจตจำนงริบวิ่เรือแล้วก็พินัยกรรมまあその会社の何ですかひあの病病気がくなる前にちゃんと書くんですね。例えば、あのその何ですたとえひどくなったらあのこれは問題解決して全てじゃないけど少しその 死ぬ前の人の気持ちがちゃんとできるたとえあの考えですねたとえこうひどくなった時どうしてどうやってほしいっていうことが書いてくれれば少し子どもたち感謝、まあ、医者があの医者さんとか看護師さんが楽になんかできること例えあのここのお坊さんも偉いお坊さん亡くなる前に僕も聞いたんですよねもし あの高慢の時ひどくなった時どうしてほしいって言うと郷さんはそのช่วยช่วยหายใจเวนติเลเตอあの呼吸呼吸とかあとシリーズもダメあれも使わないそれからあのシリーズもしないでほしいっていうことですねでお寺連れて帰ってほしいで死んだらあの国から王様からの お葬式出してくれるもしない、とそういう書いてくれるとすごく楽にやれるんですよね。はい少しは全ての問題解決はならないけど少しやりやすくになる、はい、リビングウィルとかねあの、あよくおっしゃってるけど。 そのあんまり浸透してないですよね。そうですね。なかなかねうちのドクターはその理事とかをしているんですけど、ただ日本ではそのなかなかリビングウィルという文化が浸透していなくて、うん、こうしたいとかこうこれをしないでほしいとかっていうの。 死の準備みたいなことですね、そういう文化がなかなかないんですけどただでもいろんなところでちっちゃな勉強会が割と最近、終末期ノート自分の死ぬ時のためのノートを書きましょうみたいな感じで。少しずつ勉強会が増えているような気はしてます、ただ日本での参加者は高齢な方が多い若者はあまりそういうことをまだ考えていないように思います 家族があまりそこに入らない当事者家族ぐらいその娘3世代息子娘世代ぐらいまでは来られてますけど30代40代の若いような人は来ていないし、でもこう自分は死ぬ時はもう何もしないでほしいと思っている人はすごく多いけど、その意思表明ができないできていない状況で法律的にもまだ守られていない状況なので。 なかなか難しいですね。といはそれをああの死ぬ前の、うん、書いていたとしてもそのもし救急車で運ばれてしまったらその病院で、うん、例えば人工呼吸器入れられてしまったりとか、はい、あの答えが出る前にされてしまうっていう場合が結構ありますね。いざとなったら家族もそのリビングウェル通りに動けない時が そうですね気持ちが変わる場合もありますしそれが法的に守られていないので、うん、という状況です。อที่ญี่ปุ่นที่โรงพยาบาลที่เขาทำงานนะคะก็การเขียนเหมือนพินัยกรรมก่อนก่อนจะเสียว่าอยากให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเหมือนคนญี่ปุ่นก็เหมือนยังไม่ยังไม่มียังไม่ปิ๊งอะยังไม่ไม่รู้จะเขียนอะไร ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่บอกลูกหลานว่าไม่ต้องทำอะไร แต่ไม่รู้จะเขียนอะไร แล้วก็แต่ตอนนี้ก็เหมือนมีมีเหมือนชมรมเหมือนชุมนุมนะคะบ้านอยู่ถ้าบ้านเราจะเรียกชมรมชุมนุมอะไร เล็กๆที่เหมือนว่ามาเขียนมาเขียนไดอารี่ก่อนตายกันเดี๋ยวว่าอยากให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่นิยม แล้วก็คนที่มาเข้าร่วมเขียนก็จะเป็นคนที่มีอายุอะค่ะจะเป็นคนแก่จะไม่ใช่คนหนุ่มสาว จะเป็นเหมือนรุ่นลูกแต่ไม่ใช่รุ่นที่เป็นคนหนุ่มสาวยังไงจะไม่ค่อยมี แล้วก็กฎหมายก็ไม่รับรอง ไม่รับรองตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนว่าเหมือนที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ใช้เครื่องหายใจไม่ให้ใช้นั่นแต่ก็คือถ้าสมมติว่ามีฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็ต้องใช้ ก็คือต่อให้ผู้ตายเหมือนเขียนไว้ ผู้จะยังที่จะเสียชีวิตนะคะเขียนไว้เขาก็จะไม่ทำเพราะว่ากฎหมายยังไม่รับรองตรงนี้ด้วยค่ะตอนนี้ที่หน่วยงานตมาเนี่ยก็ทำสมุดเบาใจขนาด เล็กบางกันนี้หน่อย ประมาณยี่สิบหน้า ก็เนี่ยก็จะแจ้งเลยว่าเนี่ย อยากจะให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรนะแล้วก็อยากจะบอกอะไรให้ลูกหลาน ตอนตาย อยากจะให้ใครอยู่ใกล้ อยากจะให้ลูกหลาน อยากจะบอกให้ลูกหลานคนนึกถึงเราว่าอย่างไร ก็จะเขียนไว้เป็นแบบฟอร์มนะก็ตอนนี้ก็กำลังแพร่หลายไปนะอันนี้ก็เป็นเป็น living view แบบที่มันทำได้ง่ายๆ แล้วก็ ให้เก็บไว้กับตัว ถ่ายไว้หน้าหนึ่งมีหน้าหน้าที่สำคัญ อยู่หน้าหนึ่งเก็บไว้กับตัว หรือไม่ก็เก็บไว้กับโรงพยาบาลที่ที่ไปดูแลรักษาเป็นประจำเครียกเวชระเบียนใช่ไหมเวชระเบียนเนี่ยไป ไปซีล็อกหน้าสำคัญนี่บอกให้ทำอะไรบ้างไม่ให้ทำอะไรนะไป แต่ว่าเมืองไทยมันมีมาตราสิบสองใช่ไหมมันก็เลยรับรองแต่ที่ญี่ปุ่น อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ หมอกับญาติหรือคนไข้ต้องเจรจากันเอง มาตราสิบสองเขาว่าอาจารย์มาตราสิบสองเขาว่ายังไงอันนี้ยอมยอมรับว่ายอมยอมถ้าถ้าหมอเนี่ยทำตามความต้องการของคนไข้ หมอพูดง่ายเนี่ยหมอพ้นผิด ในกรณีที่คนไข้ในระยะสุดท้ายแล้วนะ คนไข้ที่เอ่อถ้าแบบอุบัติเหตุนี่ไม่เกี่ยวไประยะสุดท้ายแล้วเนี่ยっていうあの20ページぐらいのノートに作ってるんですよね。 その中にあのテーマがあるもし死んだらあの何がやってほしい、死ぬ前に何がやってほしいっていうことをで何がやってほしくない <laughs> ことをとあと子供孫親戚誰々に何か伝えたいことあったら書くみたいなことですよね。であの 大切のページはコピーして1枚は自分持つ、うんうんうん、1枚は病院の病院のあれなんですかあのいつも私たち病院行くと病院があのこの人名前誰とかナンバーとかそれ見てあそこに一緒に入れてるんですよね。ただタイの法律中にっていうのがこの感謝が書いてたことを医者がやってると、うん 炭がないですもう大きいあそうなんですか、はい、だから日本とちょっと違いますねってただはんちゃんがかいこういうやってほしいから書いてあったから大きいただ死ぬ前の感謝のことだけですわかりますあのたとえ事故であのあったからとかそれは関係ない ひどい病の死ぬ前の人たちのだけの、はい、突発とは関係ない、はい、ではない、はい、これは法律がもう守ってる、はい、だから看護婦さん医者は大丈夫あの安心で、あの病気の人たちの苦いことがちゃんとできるっていうことですね、はい、ただ日本の場合はやっぱり 医者感謝あの病気の人とその親戚お話し合わないといけないですね。うんうあの一つの例思い出したんですけどね、はい、あの認知症になられてでも時々は大丈夫なんですね、はい、そういうのをまだらって言うんですけどそのしっかりした時に本当にメモに走り書きだったんですけどあの もう不必要な医療行為はしてほしくないって書かれたんです、はい、でそれを奥様が持ってらしてであの主治医に主治医がこれを書きましたって、はい、そして主治医に渡したんです、はい、でだけど容体がこう変わった時に主治医が奥さんに「ご主人こうやって書かれてるけど本当にこれでいいのかと」ね、医療行為をだからすれば 少しは命が流られるということをこう強制するんですね、だけどそのあのこう強制する、えっと、シールあのこれをししなしてほしい、うんうんね、しなければならないならない、なうん、した方がいい、うん、 <laughs> それでその奥様はあのその集い場でいろいろこの心に関してこう話し合いをしてるんで、あの絶対それは ご主人の気持ちを尊重しないといけないって後押しをするしたんですねこちらが、うん、で奥様もそれが夫の死に方だって言ってそれを断固としてあのそれは見たんですだから医者も家族が強く出ればあの医療行為はできない <laughs> だから法律がどうのっていうのはちょっとそれあれなんですけど日本はまだ。うん でもそれで家族がしっかりと貫けば大丈夫っていうことなんですそういう例もあるんです、ああ。まだ王さんがまだそれができないっていう心配何もうちょっと言ってほしい気持ちですかあの、うん、それはないなかったです、あの奥様はもうあの自然にあの変えてたんですよね、はい、自然になく認知症だからいやそういうことでもなくて、 ご主人がご主人がもうそうそういうふうにそういう死に方を夫はちゃんとこうやってあのしたためたんだ書いたんだっていうことを、やっぱり大事にしたい奥様を、はい、それで揺らがなかったんです、あうんそれを貫き通したんですだからご主人はあじゃないドクターは何もそれ以上はできなかった医療行為は ご主人が書いた遺言を、奥さんが忠実に守って、お医者さんがこれ以上何かやろうかって言っても結構ですってことをはっきり言ったわけですね。そういうこともある、ที่ญี่ปุ่นวันนี้คุณแม่ นะคะเขาทำงาน อยู่ ที่ เป็นเหมือน NPO นะคะ ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ย ก็ มี สามี ก็เหมือนเขียน เหมือนเขียนไว้นะคะว่า ให้ทำแบบนี้แบบนี้ แล้วก็ ภรรยาก็พยายามเหมือนบอก คุณหมอว่าให้ทำแบบนี้ ใช่ไหมคะแต่แต่หมอไม่ทำหมอไม่ใช่เทวเทวตาอกสว่างไม่ยอมรับหมอทำดีหมอค่ะ จะประมาณเหมือนหมอก็ทำ แต่ว่าภรรยาแบบว่า นี่คือสิ่งที่สามีขอไว้บอกให้ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะพูดชัดเจน แต่ว่าแบบนี้ว่าน้อยでもそういうケースはとてもやはり少ないというそうですねだからそれを、後押しするのが集い場なんですทางหมอหมอบอกว่าน่าจะก็กลัวสวยเลยทางทางหมอเลยเออเชื่อหมอมีอยู่แต่ว่าเป็นเคสที่น้อยมากค่ะที่ไม่ไม่ใช่ไม่คือหมอ คือหมอ ก็จะเชื่อ ผู้ที่สิ่งที่ผู้ป่วยขอนะคะว่าแต่ว่ามันน้อยมากในญี่ปุ่นคนนี้ NPO เลยคระช่วย ครอบครัว ครอบครัว แล้วก็ผู้สูงอายุไทยยังไงไทยอันไหนดี NPO โดยเพราะว่าช่วย อันนี้ก็จะเป็น NPO ที่ชื่อซูโดบะค่ะที่ดูแลผู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ก่อนจะเสียชีวิตแล้วก็เหมือนให้คำปรึกษากับญาติพี่น้องลูกหลานที่ดูแลพ่อแม่นะคะ ว่ามีปัญหาอะไร ก็จากประสบการณ์ก็จะเจอเคสแบบนี้ด้วยนมาก็สงสัยนะว่า คือในประเทศอย่างเนี้ยอเมริกายุโรป ญี่ปุ่นแม้กระทั่งเมืองไทยเนี่ย ตอนนี้เนี่ย ไอ้คนแก่ที่นอนติดเตียงแล้วก็ยื้อนะ มันเยอะมาก แล้วก็มีปัญหาคือว่าเตียงไม่พอ ตอนนี้หลายประเทศเนี่ยเขาคิดแต่ว่าทำยังไงถึงจะเอา เอาเอาเคสแบบนี้เนี่ย ออกไปจากโรงพยาบาล เช่น ไปฮอสปิสไปที่บ้าน เพราะไม่งั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีเตียงรับผู้ป่วยอุบัติเหตุรับผู้ป่วยที่รักษาตัวได้ แล้วญี่ปุ่นทำงี้ได้ยังไง ในเมื่อไม่ไม่ไม่มีวิกฤตเหรอว่าเตียงมันเตียงมันไม่พออ่ะคือเมืองไทยตอนนี้เนี่ย ถ้าไม่แก้ปัญหานี้นะ มันไม่มีเตียงรับคนไข้ที่มันรักษาหายอ่ะใช่ไหมเพราะเนี่ยมันจึงมีมีเรื่องพวกนี้ออกมา เพื่อให้คนไข้เนี่ย ไปหนึ่งไปรักษาที่บ้าน หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ยื้อใช่ไหมคือญี่ปุ่นทำได้ยังไงในเมื่อ ญี่ปุ่นเป็นสังคมคนแก่เนี่ย มันต้องเกิดวิกฤตแน่เลยถ้าถ้าหมอมีนโยบายแบบนี้นะคือ ยื้อจนหยดสุดท้ายนี่นะ มันต้องเกิดวิกฤตโรงพยาบาลแน่นอนนะก็เลยคิดว่ามันไม่เกิดวิกฤตโรงในญี่ปุ่นนะこういうすごい問題になってるんじゃないかなっていうと、病院今日本 何ですか年寄りの人がいっぱいいるじゃないですか、であのもう動かないもう病院見えたきりいる、だからその病院のベッドがもういっぱいじゃないかなだからもう病院がもうそんなことできないじゃないかって <laughs> てほしい、 <laughs> もう家に帰ってほしいとかもう方針ですそうなんですよね、でもその方針があるんだけれども、現実がそれについていってないから、 家庭や地域で面倒見れなくて結局また病院に、うん、とかある病院そのものはもう出す方向に行ってる、うん、それでそういう介護 したんですけど、やっぱりそれに変わるものがなくてやっぱりこうそれが続いている、で一般病院はもう本当に治療が必要じゃなくなったらもうあの転院退院してくださいということでで受け入れが例えば特別養護老人ホームっていうのがあるんですけどもそこも満床であのいっぱいで、あの町なんですね52万ぐらいなってるんですよ、軽が。 でそうなるとそういう人たちはどこに行くかっていうから、まあ、いろんなタイプのあの短期のあの短い期間しか入れないで結構お金がかかるか在宅家ででも家だとあのその在宅のサービスが十分ないで家族には介護力がないとなると本当に行き場所がない いうようなことになっててあのとても深刻なんですね老人なんか漂流社会とかって言われて行き場がないと52万人の52万人の待機者がいるんですつまり行き場がない人が52万人いですはいハーセンソンコンハーセンソンコン ไม่มีไม่มีที่รักษานะคะหมายถึงว่าโรงพยาบาลคือตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เหมือนว่ามีผู้ป่วยแล้วก็ผลักออก แต่ว่าผู้ป่วยผู้เหมือนว่าไม่มีไม่มียารักษาแล้วนะคะก็คือไม่ไม่ให้อะไรแล้ว ก็อ่ะกลับไปอยู่บ้าน ทีนี้ที่บ้านเองก็ไม่มีคนที่จะดูแลผู้สูงอายุ แล้วก็ก็ ไม่รู้จะไปไหนก็จะมีเหมือนว่าไปเหมือนที่บ้านที่ดูแล ผู้สูงอายุที่เป็นเหมือนระยะสั้นๆนะคะแต่ว่ามันก็ค่าใช้จ่ายก็จะแพงแล้วก็สุดท้ายมันเหมือนไม่มีทางออก สุดท้ายก็เหมือนเป็นแล้วก็ต้องพยายามที่จะกลับไปที่โรงพยาบาลอีก ก็ใช่แล้วหมอหมอทำไมต้องยื้ออ่ะหมอก็ถ้าบอกคนถ้าคนไข้ก็บอกว่า ถ้ายาเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการยื้อแล้วก็ ก็น่าจะทำตามเขาจะได้ จะได้มีไม่มีปัญหาเรื่องเตียงมันเต็มอ่ะもし感謝が死死死んでもいいっていう場合は医者はどうどうどうどうするんですかねまだ死んでないけどお家でですねยกมือยกมือ ตอบแทน พวกนี้ไม่ใช่หมอ ตอบไม่ได้ ตอบตอบยังไม่ได้ชัดเจน แต่ว่าแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะเป็นข้อเสนอแนะไปในเชิงที่ว่าหลังจากที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว เนี่ยนำนำข้อเสนอนี้กลับคืนกลับคืนเข้าไป เพราะว่าจริง ๆ แล้วก็คงจะอยู่กับแนวโน้ม นโยบายของการรักษาพยาบาลในแต่ละพื้นที่ก็คือถ้ามีนโยบายว่า รักษาต้อง ต้องต้องต้องดีที่สุด ไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ต้องเป็นแบบนั้น แต่ว่าถ้ามันมีเปิดช่องว่าออก มีเจตจำนงของผู้ป่วย ว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องการแค่นี้ก็ต้องต้องยอมรับตามเจตจำนงไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทำเจตจำนงแล้วก็ยัง ก็ยังบอกว่าไม่ได้ฉันฉันจะต่ออาจจะประมาณนี้ก็คือคือคือคือกลุ่มนี้คงคงยังจะต่อไม่ได้ แต่ว่าต้องมีต้องมีการผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยกลับไปเสนอแนะเป็นเป็นเชิงเอกสารลมเข้าช่องเสนอที่ไหนตามถนนสับไม่ออก โยบายี่ไเจะมาถึงมันมันเข้ามาากเักเักเักもしあのこの話が話し合ってそのことそのことはまだあの実行できないのでなんか病院によってあのしリシーがあったのでこうあのある病院があのあ患者が死ぬまでがん全力 治療するポリシーがあれば、その病院は、あの死なせない延命をする。でなんかなんかポリシーによって違いますので、なんか、あの私今回のあの話したことをなんかこの提案として、あのポリシーを少しずつ変えることにするがいいと。 ตอนนี้ถาม ถาม ถามว่าว่า พระอาจารย์บอกว่า ตั้งแต่แรกเริ่มต้นก็คือ คนไทยเนี่ย เผชิญอยู่ใกล้ความตาย มีประสบการณ์เห็นคนตาย มีประสบการณ์ไปงานศพประมาณประมาณว่าแบบนี้แล้วก็เลยทำให้ รู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา ตอนนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยเด็กๆไปงานศพไหม เนี่ยตมาเมื่อาพูดมันชนบทนะ ชนบทนะ ชนบทเขาเห็นความตายมากกว่า คนในเมืองถ้าไปงานศพก็ไม่มีความหมายหรอกเพราะเห็นแต่โลง ใช่ไหม ไม่มีความหมาย มันต้อง ก็คือเห็นคนป่วย เห็นคนตาย ใช่แล้วก็เห็นศพ เห็นศพเป็นเป็นเห็นศพต่อหน้าต่อตาจิโมโตโน่จิโตะが死ぬ時はなคかみมなが子供็でกあの 葬式葬式に出ることですね、うん、なんかの葬式ねなんかあの、うん、のっぱらで焼くとか、はい、そういう話を、はい、なんかなんか死体を見ることができる、できてそれでなんか死ぬことをなんか慣れる感じで、で、えー、日本はなんか葬式があるとき、子供が かないかっていう組織に行くかとか関係さんが聞いてるんですよね、あのさっき最初のお坊さんがあの話してたはここの地元の人、田舎のあの文化ではもう病気、当たり前ですね見てた病気の時からもうあの新郎の時正式やるた時も視線で見られてたんだけど日本はカンディフさんが日本は。 日本の子供たちはそれが見て見てますかって言うんですよね。あの、ね、あのプロセスを見てないですね。うん、ね仕事が忙しいとか。で今お坊さんは言うでも町の人たちもお葬式行ってもその箱の形だけ見てるから一体死んだ人の一体顔とか何でも見てないからその死ぬっていうの感じはしないですね。そうですね。だからあの。 例えばあの棺のところに喉があります、はい、でそれを開けてその触ってみる、うん、あのそれは告別式の時はできるんですね、はい、あのまだお通夜の時は、ねうん、だからそれはでも限られた人、そうですね親しい人だけお通夜に来て。 話しかけてあの触ってみた子供たちはで子供たちはもう言うあの少ないですねあの全員が来るってだからちょっと例えばそのもう弱っていくあのまあおじいちゃんやらおばおじいちゃんやらおばあちゃんやをこのだんだん弱っていくっていうのを見ないでいきなり進めたくなって。うん っていうようななんかそれは喪失やに行けばの話です、うん、もう行かないで棺に納められて告別式にただ行って拠をするとなったら冷たさを感じないでプロセス見ないまま、うん、だから死を死の教育っていうのが、あの学校ではそういうそういうコースを選べば勉強するけどもあの家族ではそういう話を ぱりあんあまりしないというのが日本の今の文化になってしまっててだからそうじゃないっていうのを気づいてる人と全く気づいてない、えー、でも気づいてる人は本当に人にいるだからそのねみんなで囲んでっていうようなことは今されている日本であるかないか。 ที่เมื่อกี้คุณหมอถามนะคะว่าเด็กญี่ปุ่นจะได้มีโอกาสเห็นเหมือนงานศพอะไรไหมเขาบอกว่า คือแทบแทบไม่แน่ใจเลยเขายังมีอยู่หรือเปล่าก็คืออาจจะมีหรืออาจจะไม่คือส่วนน่าจะไม่มีนะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าเราก็จะไปเห็นคือตอนที่เหมือนเปิดฝาลงครั้งสุดท้ายนะคะ เห็นหน้ากันแต่ อันนั้นก็จะเปิดให้เฉพาะคนที่สนิทจริงๆเห็นหรือคนที่ใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ เด็กๆไม่น่าจะได้มีโอกาสเห็นคือ แต่ว่าอาจจะมีบางครอบครัวที่อาจจะให้เห็นหรือบางครอบแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ให้เด็กไปใกล้แบบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เจออีกทีหนึ่งตอนเหมือนตอนเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนก่อนเหมือนถ้าบ้านเราเหมือนก่อนเผาอย่างนี้ไหมคะประมาณไม่ใช่หมายความว่า ฟังจากพระอาจารย์พูดเหมือนว่ามันอยู่ในสังคมเดียวกัน เพราะฉะนั้นคนป่วยกลับบ้านมาเนี่ย ก็คือขอกลับบ้านกลับบ้านแล้วมานอนอยู่ที่บ้าน ก็มาเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำกัน เด็กเขาก็เห็นอยู่บริเวณนั้นแล้วว่าอ๋อคนเราก็มีเกิดนะ แล้วก็มีแก่แล้วก็มีตายมีป่วยอะไรนะคะก็คือเห็นเป็นธรรมชาติไป ไม่ใช่กรณีเหมือนว่าให้ไปดูศพ แต่มันเป็นธรรมชาติว่า อ๋อ คนเราก็จำเนี้ยแหละ ตาคนนี้แกก็ป่วยหนักแกก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เสียไปอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในญี่ปุ่นนี่ก็คือปิดอยู่ในโรงพยาบาล แล้วก็กลับมาอีกทีก็คือห่อผ้ามาเรียบร้อยแล้ว ก็เหมือนกับ ในกรุงเทพอะก็แบบนี้แหละ ญี่ปุ่นสังคมอุตสาหกรรมเลยพัฒนาแล้วก็แบบนี้เลยเจ็บป่วยก็เก็บอยู่ในโรงพยาบาลปีค่ะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็ ก็ไม่ได้เจอเด็กๆก็ไม่ได้เห็นภาพที่เหมือนเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเด็กในชนบทก็จะเห็นอะไรเงี้ยเขาเขาจะไม่ได้เห็นละ今またその長尾先生みたいなことをされる人も少しずつだけど増えてきていて、で 私たち私たちが看取りの場に行った時にもう家族がこうベッドを囲んでて私が患者さんになかなか近づけないというような状況のお家もあるんですね全然主流ではないですけど日本もそういうようにまた戻りつつあるのかなと私は思っているんですがただタイっていうのは仏教国っていうイメージがすごく強くてその宗教があるっていうことで。 平穏市に近づきやすいような気がするんです、こう無なんか無宗教の日本人としては。でそこをなんか補っていかないといけないんだろうなとは思ってるんですがこの仏教国のタイではそういう平穏市ピースフルですっていうのが主流なのかごく一部なのか今の タイの国内の状況ってどんな感じなのか知りたいですね。ก็คือเขาบอกว่าที่ที่โรงพยาบาลที่ทำอยู่นะคะที่นาราโอนนี่ก็คือ เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการเหมือนเปลี่ยนแปลงนิดนึงที่มีครอบครัวมาดูแลพ่อแม่มาเหมือนดูแล แล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไป นิดนิดนยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีทางโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลก็ที่คิดเหมือนในแนวเดียวกัน ก็เหมือนขยายขึ้นมาเหมือนมี ขยายขยับขึ้น แต่ก็ยังยังน้อยอยู่ แล้วก็เรื่องการตายอย่างสงบของของของที่ที่ทางเมืองไทย เพราะอาจจะเป็นเมืองไทยเป็นมีศาสนา แต่ว่าที่ญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าเราไม่มีศาสนา เราไม่ได้นับถืออะไร ก็เลยก็เลยอาจจะเป็นความแตกต่างตรงนี้ด้วยหรือเปล่า หรือว่าอ่าที่ได้พูดเรื่องการจากไปอย่างสงบเนี่ย เป็นเพราะเป็นเพราะศาสนาหรือเปล่าอย่างเนี้ยค่ะ ก็ก็อยากทราบมันไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าในในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเอาในยุโรปดีกว่า ยุโรปเนี่ยมันก็ศาสนาก็มีบทบาทน้อยแล้วแต่ว่าการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ย ในฮอสปิสในอเมริกาในยุโรปอังกฤษ เยอรมัน เนี่ย เขาก็ดูแลจนผู้ป่วยตายสงบโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องศาสนามามาใช้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความเข้าใจการยอมรับในความเป็นจริง และความต้องการของคนไข้ ความเมตตากรุณา ความมีมนุษยธรรมไอ้สิ่งนี้สำคัญกว่าเรื่องศาสนานะนั้นไม่มีไม่ต้องมีศาสนาก็ได้ แต่ขอให้มีความรักความเมตตาความกรุณาความเข้าอกเข้าใจคนไข้

ちゃんとってるそれはなくてっていうとやっぱり一つその死ぬっていうことを理解してすれば、ですね、また最初の話に戻るんですね、それが2番はやっぱりその死ぬ人たちの何か残ってる何かやりたいあってちゃんと理解してやってあげる最後の最後にやってあげるっていうことと、まあ、理解っていうことですね。 って言ってるだからまあ国境とかあれじゃなじゃないっていうことですねทุออย่างเช่นคนไข้เขาไม่ต้องการ ให้ให้ยื้อให้ปั้มหัวใจให้ ให้เจาะคอก็ทำตามเขาสิใช่ไหมความต้องการของเขาทำไมจะต้องไป ฝืนความต้องการของเขา เพียงเพราะหมอต้องการแสดงความสามารถใช่ไหมคือถ้าเราเพียงแต่ว่าทำ เขาคนเขาต้องการอะไรก็ตอบสนองเขาเขาก็ตายสงบได้ แต่ถ้าเราไปคิดว่าเรารู้ดีกว่าคนไข้ เราก็จะทำทุกอย่างยัดเยียดคนไข้ แล้วคนไข้ก็ตายไม่สงบเพราะทรมานมันไม่ต้องใช้ศาสนามันใช้แค่ มนุษยธรรมก็พอแล้ว患者่ไの何ですかあのし何無่にしないでとか しないとかなんか言ってる時がちゃんと医者がそれ聞いてちゃんとやってあげれば一番その死ぬ人の願いですよね、聞いてあげれれば静かに死ぬっていうことができるんじゃないかなっては思うんですねただ医者はまあなかなか 聞かないでもう最後までなんかまだ大丈夫まだやってれば大丈夫とか、うん、あれがまだやってるとやっぱり静かに死ぬことができない。大丈夫です大丈夫個人的な経験なんですけれども、はい、私は 死は怖いけれども死ぬことは怖いけれども何かそういう怖さっていうのがすごく薄れて少しずつ少しずつ薄れてきていますっていうか前ほど死が怖くなくなってきたそれは何でかっていうとそれは自分でもよくわからないんだけれどもあ例えば自分のお父さんやお母さんの死とか、うん あと妻のお母さんの詩とかあとは病院の実習中に見た詩とか、うん、あ例えばタイ以外タイや日本以外の国のエルベネズエラっていう国でエイズの患者さん末期の患者さんが死んでいく姿とかを見ていくうちに何かこう死っていうものがあまりこうなんていうのかな 怖いけれども昔ほど怖くなくなってきたって、うん、なんかすごく自分にとってちょっとちょっとずつ身近になってきただからこう最初僕は宗教とかそういうものがなんか死っていう、うん、死を自然に見れると思ってたけれどもなんかそういうもんでもないなというただただただ死をずっと見続けていった後の、なんていうかこういう風景の綺麗さとか、うん あの夕日の綺麗さとか、うん、森の綺麗さとかそういうのを見た時になんかこういうところに死んだら帰っていくんだろうなっていう、うん、そういうなんかそういう気持ちがなんか自分にとってこう死の怖さを弱めていったっていうちょっと難しいですね。自分で訳してできるのか。 ผมซ้ำผมทนนี้ก็คำไทยว่กลัวกลัว แต่ว่าทนนี้กลัวน้อยลงมากกว่าสมัยนั้น สมัยนี้กลัวน้อยลงเลยเพราะว่าผมดูคุณพ่อคุณแม่คงเสียชีวิตตัวเองดู แล้วก็ภรรยาแม่คงภรรยา เสียชีวิตก็แห่งแล้วก็ เวลานักศึกษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยหลายสุด้ายดู ค่อยๆเสียชีวิตก็ดู แล้วก็ที่ประเทศเบเนซเอลาประเทศอยู่อเมริกาใต้ผมทำงานสองปีสำหรับโรคติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยก็เสียชีวิต ผมก็แหงผมโชคดีหรือเปล่า ดู ดูคนเสียชีวิต บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยถ้าแบบนี้รู้สึกความทายธรรมชาติ แล้วก็ผู้ป่วยร่างผู้ป่วยเสียชีวิตดูธรรมชาติ เช่นมีอะไรนะดาวดวงอะไรนะสร้างพระจันทร์พระจันทร์พระรอะไรอย่างพระพระ 太陽พระอาทิตย์ลดลงสวยมากดูอะไรนะภูเขาแห่งสวยมาก ถ้าเสียชีวิตน่าจะผมขับกลับไปอยู่ธรรมชาติธรรมชาติ รู้สึกทำไมคิดแบบนี้ออกไม่แน่ใจ แต่ว่าทนนี้คิดแบบนี้ ถ้าคิดแบบนี้รู้สึกไม่กลัวน้อยย่องเกี่ยวกับเสียชีวิตนะครับ ก็เลยผมว่าแนะนำแนะนำคงถ้าได้ดูอยู่ด้วยคนที่ผู้ป่วยรายสุดใจอยู่ด้วย แล้วก็คุยด้วยคนที่รายสุดใจอยู่ด้วย ประสบการณ์ยย่งขึ้นยย่งขึ้นยย่งขึ้นยย่งขึ้นน่าจะ ความเสียชีวิตดูรู้สึกธรรมชาติ ผมแนะนำนะครับ ผมทำใจได้อืมทำใจได้ผมก็อยากให้แนะนำคงอื่นอยู่ด้วยระยะสุดท้าย อยู่ด้วยผู้ป่วยออยู่ด้วยผู้สูงอายุ ผมให้แนะนำข้อมูลแต่ว่า จริงๆที่ญี่ปุ่นเขามียากมาก ไม่มีโอกาสที่ได้แล้วก็อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุก็อาสาสมัครดูแลคนที่รายสุดแต่ก็รู้สึกยากกลัวว่าโรงพยาบาลมูลนิธิหรือไม่ยอมรับข้อมูลเข้าเลยผมรู้สึกเสียดายมากเลยอ้าว 分かります <laughs> あのそうそういうこう資料をとりあえず見ることがなんかいろんな理屈を立てるよりすごくスコッと入ってくるんだなかだから例えば僕がやりたいなと思うのはあのもし他の人に勧めできるならそういうあのね本当に終末期の人の話す機会を得たりお世話したり。 高齢者施設で働くのがいいんじゃないかとか思うんだけれどもボランティアで入るのがいいんじゃないかなと思うんだけれども嫌がりますよね <laughs> 病院とかそういうのは部外者が入ってくることってロックしますよねあだからなんかすごくすごくそういうのなんかなどうなのかなっていつもその確かにプライバシーとか家族の思いとかあるけれどもでもなんかそういうものだけで やられてしまってでいざとなったらじゃあ部外者のね働く立場として死を担当しろって言われるのなんかそれが僕はなんかすごくなんか理不尽に思う、うん、の個人的なうんななんでこういうふうに見せないのか もう見せるしかないんだろうなと思うんですよ、もう変な理屈より理屈を考えてる時間があれば見た方がいい、理屈を考えてると大体もう嫌になるでしょ、うん、だってぐらいですからね理屈を見るぐらいだったら現実を見た方が絶対そこで得るものってあると思うんですよ私もういっそのことねあのこういうふうなこう自然の中に体験するというのはね、ん、なんか先ほど瞑想ということで うあの言ってましたけどもなんかこうしおれてた自分が <laughs> 自然に元気になるなってるっていうのを感じたんですよだからあの皆さん飛行機に乗ってきて飛行機に乗ってきて疲れたでしょってあの疲れないとは言わないけれどでもその疲れて疲れてれてきてるし 歩いてこう瞑想したることによって、あれなんかこう命がこう注がれてるっていうのを実感したんですで口に出しちゃったんですけどね口に出した方がいいと思いますそしたら私もよって私もよっていう方が、うん、ってことは死ぬということはそれの自然の結果であって、 んかこの大自然から受けるこうなんか命のエネルギーかなそういうものを感じたらひょっとしたら自然にこう包まれて命を終えるんじゃないかなっていうことに自然にいくんじゃないかなって思うし。あの今朝今朝ね、えー、で 日本にも神木って言ってそこにあのこう、えー、しますよね。あでどうしてこうなったかこの木は、あの神が神へ戻った、神に戻って。ってことは私たちも死ぬということは死と一緒だなって、うん、そうなればあ だとしたらあの木が私だっていうふうになれば、あの亡くなることではなくて、ずっと続いていく命なんだっていうことを自然の力を借りて体感したら。あの死の本を読んだことよりも読まないといけないそれも読むと読むと大事だと思ます。 なんかこう自然からいただく教えの方がもっと大事にしたらいいんじゃないかなそ思いましたね。ตอนที่มาถึงอะค่ะก็ได้มีโอกาสขึ้นไปข้างบนก็เดินขึ้นไปในป่าข้างบนแล้วก็อยู่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็เวลาบางทีพระอาจารย์ก็จะ เดินเหมือนเดินจงกรมเหมือนเดินสมาธิขึ้นไปข้างบนกลุ่ข้างบนนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ที่ปูดต้นไม้ไว้ แล้วก็แกบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็มีนะที่เหมือนว่าเราก็จะมีผ้าพันแบบผูกไว้ สำหรับเหมือนว่าต้นไม้เป็นเป็น เหมือนเป็นพระเป็นที่กราบไหว้นะคะที่ที่ญี่ปุ่นก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนกันที่นั่นแล้วก็วันนี้ตอนที่เดินขึ้นไป แกบอกว่าจริงๆอ่ะทุกคนก็จะถามว่าเหนื่อยไหมนั่งเครื่องมาจากญี่ปุ่นเพราะเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่ขอนแก่นเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาเดินบอกว่ามันก็เหนื่อยนะ แต่ว่าตอนที่เดินขึ้นไปนะ่ะมันเหมือนเป็นเหมือนได้รับพลังงานนะคะจากธรรมชาติ แล้วก็เห็นต้นไม้ที่ตายแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่า เนี่ยต่อไปพวกเราก็เป็นต้นไม้นี่แหละเหมือนต้นไม้ที่ตาย แต่ว่า มันต้นไม้ตายแต่เหมือนไม่ตายนะคะมันยังมันยังคงอยู่เหมือนเห็นต้นไม้ตายแกก็คิดว่าเหมือนเราเนี่ยเราก็คงเป็นต้นไม้แหละเราแต่ว่าเราเราตายไปแต่เหมือนว่าเราก็ยังยังอยู่ในโลกยังอยู่ในโลกนี้ยังยังยังอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้ไปไหน แต่ว่า คือการอ่านหนังสือเกี่ยวกับความตายก็ดีนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ได้สัมผัสได้ก็คือสัมผัสจากธรรมชาติที่ที่ได้ไปได้ได้เห็นนะคะก็คิดว่าธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะสิลงคือว่าอะไรประมาณนี้ด้วยอะไรนะคะ งั้นเดี๋ยวคงต้องเพราะเดี๋ยวจะมีอีกคณะหนึ่งมาพอดีผมก็ทำงานกับญาติขายไม่ได้ทางกับผู้ป่วยทางกายญาติดีสำคัญให้กำลังใจญาติครับญาติยอมรับไม่ได้ อาจารย์นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดือนที่เก้านะครับเราเชิญอาจารย์พามาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เชิญอาตมาไปญี่ปุ่นเดือนที่เก้าไปไม่ได้หรอกเข้าเข้าพรรษา พราะว่าไปทำอะไรให้ให้ดูความเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นเป็นยังไง บ้านฮสปิสที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยที่ชุมชนยังไง ผมอยากให้ดูอาจารย์นะครับอ๋อน่าสนใจแต่ว่าเข้าภาษาถึงไม่ได้ อืม ถ้าได้ว่าดูตัวตัวไหนตัวไหนว่าอบได้นะครับไปกี่วันสามวันสี่วันนะครับต้องต้นปีตอนนี้แน่นหมดเลยออกพรรษาก็ยังแน่นต้นปีคือว่าปีหน้าปีหน้า ตุมากับจิตตัวอีกข้างล่างครับ